նախորbanությունների մասին համարով։ Պաշտպանության բանակն իրականացրել է երկրի եւ ժողովրդի պաշտպանության ապահովման իր առաքելությունը։ Արցախի նախագահն ընդունել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին։ Պետնախարարն անցկացրել է խորհրդակցություն նվիրված առանձին սոցիալական խմբերի բնակարանային պայմանների բարելավմանը։ Բանակցային լիարժեք ձևաչափը վերականգնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու։ Հանրապետությունում շարունակվում են Սիլվա Կապուտիկյանի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստին՝ նվիրված 2018 թվականի արդյունքների ամփոփմանը եւ 2019 թվականի անելիքներին։ Իր ելույթում երկրի ղեկավարն անդրադարձել է 2018 թվականին բանակաշինության ոլորտում կատարված աշխատանքներին Հանրարականներ տվել 2019 թվականին նախատեսված ծրագրերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նախագահ Սահակյանը 2018 թվականի աշխատանքները գնահատել է բավարար, ընդգծելով, որ պաշտպանության բանակը հուսալիորեն իրակաց, իրականացրել է երկրի եւ ժողովրդի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը, անարիք է պահել պետության սահմանները, կարևոր ներդրում ունեցել տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության պահպանման գործում։ Կանգ առնելով 2019 թվականի անելիքների վրա Նախագահը շեշտել է, որ դրանց արդյունավետ լուծման համար պահանջվելու է ամենօրյա քրտնաջան ու համակարգված աշխատանք եւ համոզմունք հայտնել, որ պաշտպանության բանակը նրա բոլոր ստորաբաժանումները ինչպես միշտ կանեն հնարավորը դրված խնդիրների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Պետությունն էլ իր հերթին մշտապես առանձնատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահելու բանակաշինության խնդիրները, մեր զինված ուժերի մարտունակության հետևողական բարձրացումը, զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծումը նշել է Բակո Սահակյանը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Բանակային 2018 թվականն ամփոփել ու ընթացիկ տարվա խնդիրներին անդրադարձել է Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Կարեն Աբրամյանը մասնավորապես նշել է, որ 2019 թվականի ընթացքում բանակի հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում են լինելու պետական սահմանի պահպանության, ղեկավարման համակարգի հետագա զարգացման, շտաբների պատրաստության եւ փոխգործակցության մակարդակի բարձրացման, անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների, սպառազինության ու թիկունքային ապահովման հետ առնչվող խնդիրների համալիրը։ Ռազմական խորհրդի նիստի ավարտին հրապարակվել է բանակի հրամանատարի հրամանը, որի համաձայն դրամական պարգևներ, արժեքավոր նվերներ ու պատվոդրոշներ են անձնվել անցած բանակային տարվա ընթացքում առավելագույն բարձր արդյունքներ ունեցած զորամասերին, ստորաբաժանումներին ու անհատ զինծառայողներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովի պատվիրակներին։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ, Արցախի հանրապետության Ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանի հաղորդմամբ նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Դաշնակցության ընդհանուր ժողովի պատվիրակների կողմից ընդունելության ընթացքում մատնանշվել են այն մտահոգություններն ու խնդիրները, որոնք առաջիկայում ուղենշելու են իրենց գործունեությունը թե նախագահի կողմից եւ թե նաեւ մեր ժողովականների կողմից երկու ստեկ մատնանշվեց այն մարտահրավերները, այն կարևոր խնդիրները, որ ծառացած են մեր արչեւ եւ որոնց որ պետք է նաեւ լծվի հայ ապական դաշնակցությունը իր առաջիկա տարիների գործունեության մեջ։ Հատկանշական է, որ ստեղծման պատմությունից ի վեր հայ հեղափոխական դաշնակցության բարձրագույն ժողովն առաջին անգամ է գումարվում Արցախում։ Կուսակցության Արցախյան ժողովը Դավիթ Իշխանյանի համոզմամբ մեծ խորհուրդ է պարունակում։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ վերջին 30 տարիներին Արցախը ընդհանրապես համահայկական իրականության մեջ այն կարևոր եւ առաջին հորիզոնականում էր իր հիմնախնդրով, իր հերանեկարով եւ անշուշտ այս ժողովը եւ ժողովի անցկացումը Արցախում նա ունի այդ նպատակներից մեկը, մեկ անգամ եւս արժ արժևորելու, մեկ անգամ եւս փաստելու, հատկապես վերջին շրջանում այն մտահոգությունները, որ առաջացել են մեր մեջ եւ այդ մտահոգությունները ոչ միայն փարատելու, այլ լայվ լուծման ուղիները գտնելու Հավելենք, որ Ստեփանակերտում հունվարի 16-ից մեկնարկած ՀՅԴ-ի 33-րդ ընդհանուր ժողովը, որին մասնակցում են շուրջ 30 երկրներից ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ, իր աշխատանքները կեզրափակի այսօր՝ հունվարի 24-ին։ Այս ընթացքում ի թիվս կուսակցական, կազմակերպչական ու ռազմավարական այլ օրակարգային հարցերի քննարկումների, ժողովականներն ընտրելու են նաև ՀՅԴ ղեկավար գլխավոր մարմնի՝ Բյուրոյի նոր կազմ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր անցկացրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն, նվիրված բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող առանձին սոցիալական խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների հաշվառման եւ նրանց բնակարանների կամ բնակելի տների տրամադրման կամ բնակարանների կամ բնակելի տների վերանորոգման կարգով սահմանված աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքին։ Պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ Բացման խոսքում Գրիգորի Մարտիրոսյանը հիշեցրել է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշմամբ կառավարությունը հաստատել է նշված կարգը, որն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը, իսկ գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից ցակած հարաբերությունների վրա։ Պետնախարարի ներկայացմամբ սույն իրավակարգավորման կարիքն առաջացել է առաջին հերթին հիմք ընդունելով գործընթացի թափանցիկության եւ արդյունավետության կազմակերպման հրատապությունը։ Աշխատանքային զեկույցներով հանդես են եկել աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, տեղակալ Ռուզանա Սարգսյանը։ Լիազոր մարմնի աշխատակիցները համառոտ ներկայացրել են նոր կարգով նախատեսված շահառուների խումբը, դրա վերաբերյալ չափորոշիչները եւ վերջիներից երաշխավորված իրավունքների իրացման հաջորդական ընթացակարգը։ Գարկի համաձայն բնակարաններ կամ բնակելի տներ տրամադրվում կամ բնակարաններ կամ բնակելի տներ վերանորոգվում են Արցախի պաշտպանության ժամանակ ցարողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների Արցախի անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին խմբի հաշմանդամների համար Պետնախարարը սեփական խոսքում եւ զեկուցողներին ուղված հարցադրումներում հանգամանալից անդրադարձել է բնակարանային հարցերի հասարակական հանձնաժողովների կազմման եւ գործնեության կարգին։ Ցանկացած նման հանդիպում մենք ողջունում ենք այն առումով, որ դրանք դիտարկում ենք որպես խաղաղ բանակցային գործընթացի շարունակություն ապահովող եւ տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը նպաստող կարևոր հանգամանք։ Նման կարծիքի հայտնել Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Դավոսում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Նա նշել է, որ հանդիպումը կանխատեսելի էր եւ չի բացառվում, որ հանդիպումը կարող է նախապես ծրագրավորված չլիներ, քանի որ երկու երկրների նախագահները գտնվում էին միևնույն վայրում եւ իսկապես հնարավոր չէր, որ մեկը մյուսին չտեսնեին։ Թեև ոչ պաշտոնական, բայց նման ձևաչափով հանդիպումը ըստ Դավիթ Բաբայանի չի նշանակում, որ բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման հարցը հայկական կողմի օրակարգից դուրս է եկել։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ Արցախը պետք է բանակցային կողմ լինի եւ ինքն իր փոխարեն բանակցի։ Այն, որ Արցախը պետք է մասնակցի եւ առանց Արցախի մասնակցության հնարավոր չէ հասնել համապարփակ կարգավորման, սա փաստ է։ Երբ նոր իշխանությունները դրա մասին ավելի էին հաճախակի բարձրաձայնում, մենք դա ողջունել ենք, նաև նշել, որ այս գործընթացը շատ բարդ գործընթաց է լինելու, աշխատատար եւ ժամանակատար, որ เป զի վերականգնեն բանակցային լիարժեք ձևաչափը, ասել է նա։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, Պարզ է, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է, որ เป զի չվերականգնվի լիարժեք ձևաչափը։ բայց դա չի նշանակում, թե մենք պետք է հրաժարվենք այդ ամենից։ Պարզապես իրավիճակը պետք է գնահատենք այնպիսին, ինչպիսին որ կա, եւ պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ եւ միշտ մտապահենք, որ բարդ գործընթաց է, երկար ժամանակ է պահանջելու եւ մեծ ջանքեր, ասել է Բաբայանը։ Դավոսում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերակենդանացման առաջին իրավական քայլն է։ Այս իրավիճակում, երբ նախկին օրակարգերը մի պահ սեղանից հեռացվել են Վիեննայի կամ Սանկտ Պետերբուրգի, այժմ ուղակի կարելի անվանել եւ նախարարական մակարդակով եւ երկրի ղեկավարների մակարդակով տեղի ունենում կոնտակտների վերականգնում եւ հաստատում։ Բանակցային տեսության էլեմենտար այբուբենային ճշմարտությունը, որ առաջին հերթին պետք է այո բանակցային միջավայր ձևավորվի եւ նաեւ հաղորդակցական ուղիներ հաստատվեն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում շարունակում են մեծանուն բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Երեք մուրացանի անվան գրադարանում հավաքվել էին արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ընթերցասերներ։ Գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը ներկաներին պատմեց բանաստեղծուհու կյանքի ուղղական գործնեության մասին, առանձնացնելով նրա կապը Արցախի հետ։ Սիլվա Կապուտիկյանը մեկն էր այն հայ մտավորականներից, ով անմիջականորեն արձագանքել ու միացել է Արցախյան շարժմանը։ Արցախյան շարժման տարիներին Սիլվա Կապուտիկյանը շատ է եղել Ղարաբաղում, հիացած էր Ղարաբաղյան շարժումով։ Նա ասում էր. «Կարծես 366 օրվա մեջ կիբերնետիկ մի հնարքի շնորհիվ մեր ամբողջ 366 դարյա պատմությունը ամփոփվեց այդ մի տարվա մեջ»։ Նա հիացած էր, նա չէր պատկերացնում, որ կարող է ժողովուրդը այդպես ոտքի կանգնել եւ իր օրինական արդար պահանջը ներկայացնել։ Միջոցառմանը հնչեցին Սիլվա Կապուտիկյանի մի շարք հայրենասիրական բանաստեղծություններ։ Ներկաներն անթակույց հետաքրությամբ լսեցին հատկապես գրադարանի ամենակրտսեր ընթերցող Յուրային, ով արտասանեց խոսքին որդուն բանաստեղծությունը։ Լսի որդի, սպագա որդը, սիրո Երևանից անում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագան։ Կդել է նա հատ ակհաուս երկինքներ ժամանակին։ Շարաչել է խրովահուս շվատքի հետ հակյան լեզի։ Բանաստեղծուհի գրականագետ Տաթևիկ Սողոմոնյանը բարձր գնահատելով հայ մեծանուն գրողի բանաստեղծական ձիրքը առանձնացրեց նրան նաև որպես հրապարակախոսի։ Սիլվա Կապուտիկյանն առաջիներից էր, ով յուրահատուկ կամուրջ հանդիսացավ Հայաստան-Սփյուռք կապում։ Նա բավականին մեծ գործ կատարեց հրապարակախոսության մեջ, գրելով իր քարավանները դեռ քայլում են, խոչանկար հոգու եւ քարտեզի գույներից, այնուհետեւ քարավանները հեռանում են եւ այլ հրապարակախոսական գործեր։ Ինչու՞ չէ նաեւ յուրահատուկ հրապարակախոսական չափածո է նրա падգամ բանաստեղծությունը։ Հարցին թե որքանով է այսօրվա սերունդը ճանաչում եւ սիրում Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան, Տաթևիկ Սողոմոնյանը հպարտությամբ շեշտեց, որ թե աշակերտները եւ թե ուսանողները բավականին մեծ հետաքրությամբ են ընթերցում նրա չափածո եւ արձակ ստեղծագործությունները։ Ես հաճախ եմ շփվում ուսանողների աշակերտների հետ, ասեմ, որ ճանաչում են, սիրում են նրա բանաստեղծությունները, նաև չասեմ բոզունգային, այլ միշտ այդպես հնչեղ, որպես արտասանության համար, նաև անգիր սովորելու համար շատ հետաքրքիր են, այսպես մարսելի են եւ եւ աշակերտները եւ ուսանողները սիրում են եւ ընթերցել եւ անգիր սովորել, ու եթե հարցնենք, իմ կարծիքով բոլորը ճանաչում են, սիրում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայտնի ֆրանսիական պատկերազարդ ամսագիր Ժեոն 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համարում Արցախի մասին 16 էջանոց լայնածավալ ռեպորտաժ է հրապարակել։ Պատրիկ Բուաթեի ռեպորտաժը սկսվում է Արցախի գեղատեսիլ բնության նկարագրությամբ, որը ճանապարհորդության հենց սկզբից հայտնվում է նրա առջև՝ Երևանից մինչև Ստեփանակերտ ճանապարհին, ինչպես նաև ազգային կոլորիտի, որն ատեսել է տեղական շուկայում եւ ստացված տպավորությունների տակ նա մեր տարածաշրջանն անվանել է Բերի եւ Արևոտայի, որտեղ ամեն ինչ աճում է առատությամբ։ Լրագրողի խոսքով Արցախը հող է, որն իր մեջ ամբողջացնում է հայ ժողովրդի պատմությունը եւ հարուստ է իր հին պատմական, մշակութային ու ճարտարապետական հուշարձաններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը համարում է, որ Հայաստան այցելած ցանկացած մարդ պետք է իր կյանքի մնացած մասն անցկացնի բանտում։ Այս մասին գրել է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ում ադրբեջանցիները կրկին շտապել են սպառնալ Հայաստանում արած հերթական հայտարարություններից հետո։ Ես հետաքրությամբ սպասում եի, թե ինչպես են տխմար լրատվամիջոցները, այսինքն ադրբեջանական պաշտոնական, արձագանքելու իմ Երևանյան մամուլի ասուլիսին, որտեղ ես պատմել եմ Հայաստան այսիս նպատակի ու այն մասին, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը հոգնել է Ալիևների, Փաշաևների բռնապետությունից։ Ադրբեջանական մոդերատոր Կետ Ազկայքը նշում է, որ Ադրբեջանի հասցեին զրպարտության համար բլոգերը կարող է պատասխան տալ իր հետագա ամբողջ կյանքն անցկացնելով բանտում, քանի որ Ադրբեջանի գթությունն անսպառ չէ։ Ենթադրում եմ, որ ինչ կապված է կյանքի մնացած հատվածը բանտում անցկացնելու հետ, այդ մասին արժե մտածել Ադրբեջանի մի շարք ղեկավարների։ Ընդ որում դա իրադարձությունների ամենավատ զարգացումը չի լինի նրանց համար, քանի որ մեկ ուրիշ բռնակալի Մուամմար Քադաֆիի հետ Այդքան էլ մարդասիրաբար չվարվեցին, գրել է Լապշինը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղը սպասվում է անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։